Labrīt, rādījām arī Latvijas klausītāji ir 9 un 4 minūtes 4. 30. decembrī ar TV ēterā priesteris Pēteris Skudra. Laiks eh, mums eh, katehēzei. Es šodien piedāvāju, um, nekādīgi nevarēju atrast, mēs jau kaut kad iepriekš, vai nu pagājušo vai aizpagājušo gadu bijām eh, runājuši par um, pāvesta Franciska tādu um, nu, dokumentu, vēstuli eh, visiem ticīgajiem par, eh, eh, par betlēmītēm, par šo tradīciju, ka mēs izvietojam betlēmes savās mājās, izvietojam tās veikalos, baznīcās, pilsētu laukumos, kur vien, kur vien mēs esam pieraduši būt, mēs arī tad esam redzējuši šīs te eh, Betlēmes silītes atveidojumus, kuri mums atgādina par to, ka ir Ziemassvētku laiks, eh, par to, kas notiek eh, Ziemassvētkos un ko mēs svinam šajos svētkos. Tad, um, jā, mēs varam, varam ieklausīties pāvesta vēstījumā, tā kā man neizdevās atrast šo katehēzi, kurā mēs jau par to runājām, uh, tad es esmu nolēmis šodien pārunāt atkal. Tā īsumā iziet cauri tam, ko, kam pāvests aicina pievērst uzmanību, veidojot betlēmītes un ko mums tās simbolizē, ko tās atklāja. Tad arī ļoti ceru klausītāju uz tavu iesaistīšanos, tavu klātbūtni šeit ēterā. Pastāsti, kādas ir tavas tradīcijas veidot betlēmīti, veidot šo Jēzus eh, dzimšanas atveidu, vai tev mājās ir eh, betlēmīte, varbūt tas ir kāds attēls, varbūt tu veido to no kādiem materiāliem, tad um, droši, droši pastāst, ja varbūt tev ir kāda tradīcija ģimenē attiecībā uz eh, betlēmes veidošanu, tad droši, droši zvani uz studiju 679 969 131, arī raksta īziņas uz numuru 266-77272. Priecāšos par tavu iesaistīšanos. Tad pastāsti, kāda ir tava ģimenes tradīcija attiecībā uz Betlēmas veidošanu. Varbūt tu vispār neveido tādas, tad arī to vari pateikt, ka netaisu tādu un man mājās nav. Okay? Bet ja tev ir kāda tradīcija, tad droši arī pastāsti, kā tu veido šo Betlēmi, kāda ir ir šī tavas ģimenes tradīcija vai varbūt, ko tev simbolizē, ar ko tev asociējās eh, Betlēme, ka tu to redzi eh, kādā pilsētas laukumā vai baznīcā vai jebkur, kur tu iegriezies un kur eh, šis atveidojums ir, tad ko tas nozīmē priekš tevis? Un kāda ir, kādas sajūtas varbūt tevī izraisa, tad Betlēmes atveidojums, tad to uh, droši stāsti šeit ēterā 67 969 131 ir tālruņa numurs, uz kuru tu vari e, zvanīt un īziņas vari rakstīt uz numuru 266 77 272. Savukārt tad ēpastu e, raksti uz studija at rml.lv. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad um, pirms diviem gadiem, 2019. gada 1. Uh, decembrī, uzsākot adventu, uh, pāvests apmeklēja uh, Grečo pilsētiņu, kurā tiek, nu tas tāds ciemats Itālijas ziemeļos, kas ir saistīti ļoti cieši ar Asīzes Francisku, un šajā, šajā ciematā tad um, Asīzes Francisks eh, pirmo reizi pirms eh, gandrīz 800 gadiem, 1223. gadā, izveidoja pirmo Betlēmes tādu atveidojumu, eh, kurā viņš vēlējās nu, tā izdzīvot to, tos Kristus dzimšanas notikumus, par kuriem mēs lasām evaņģēlijos. Tad pavests 1. decembrī uzsākot adventu apmeklēja šo ciematu – Un viņš arī parakstīja un publicēja šo vēstuli, eh, kurā, eh, kuru viņš ir rakstījis arī tev klausītāju un, un man un mums visiem, un eh, tādā veidā aicina pievērst uzmanību šai tradīcijai, kuru pāvests novērtē kā tādu ļoti vērtīgu tradīciju, kura mums noteikti ir jāsaglabā, kura arī kalpums kā labs evanģelizācijas līdzeklis. Ka tā ir tāda uh, ļoti tas tāds avots, bagātīgs avots arī labai, labai tautas dievbībai, kas runā arī uz tiem cilvēkiem, kuri netic, kuri neapmeklē baznīcu, un caur šo atveidojumu mēs tad varam veikt arī evaņģelizācijas darbu. Pāvis saka, tas ir kā tāds um, atdzīvināts evaņģēlijs, kurš um, top dzīves mūsu priekšā, un tad šis Ziemassvētku stāsts mums ir, tā teikt, acīm redzams, gan arī taustāms, un tas mums liek tad doties tādā garīgā ceļojumā, kuru mūs pavada Dieva pazemība, kurš vēlējās tad, kurš kļuva par cilvēku, lai tādā veidā parādītu to, kā viņš ilgojas pēc sastapšanās ar katru no mums, ar tevi, ar mani, un ar ikvienu, ikvienu cilvēku, kuru um, mēs sastopam savas dzīves ceļā. Tad uh, šis uh, Jēzus uh, piedzimšanas stāsts, Jēzus iemiesošanās ir domāta katram, jā, lai uh, katrs varētu piedzīvot to, cik ļoti Dievs mīl pasauli bez izšķiršanas, jā, uh, visus, visus cilvēkus, tevi, mani un tos, kas mums ir līdzās. Tad jā, pāvests vispirms iesāk ar tādu kā izcelsmi. Viņš saka, ka itāļu valodā šo nu, tādu Jēzus dzimšanas attēlojumu sauc presepe, kas nāk no latīņu valodas presepium, kas nozīmē sili. Arī mēs sakam, jā, vai nu betlēmīte vai silīte – Eh, kas eh, norāda eh, nevis tikai uz šo vienu objektu, ja, bet tad uz visu to stāstu, gan uz bērnu, gan uz dzīvniekiem, kas tur ir līdzās Jāzepu, Mariju, Ganiem un tā tālāk. Tātad tā, tas centrālais, centrālā vieta, protams, ir sile. Sile, kurā tiek ielikts bērns Jēzus, kurš ir pats Dievs mūsu vidū. Tad, jā, Eh, Pāvests arī norāda, ka lūk, Dieva dēls tika guldīts eh, vietā, no kuras ēda dzīvnieki, un salmi kļūst par pirmo gultu tam, kurš ir sevi atklājis kā debesu maizi. Eh, Svētais Augustīns ir sacījis, ka ielikts šajā silē, viņš pats kļūst par barību mums, ja, tad um, mēs redzam, ka šīs Ziemassvētku stāsts arī ir ļoti tāds uh, euharistisks, var teikt, tas mums stāsta par to, kas notiek svētajā misē. Ja mēs esam pieraduši, ka attiecībā uz euharistiju mēs lasam, piemēram, Jāņa evaņģēlijas sasto nodaļu, kur Jēzus saka, lūk, mana miesa ir par barību pasaulē, manas asinis ir par uh, dzērienu visai, uh, visiem, kas man tic, uh, Jā, bet eh, arī jau eh, Ziemassvētka kļūst par eh, nu, tādu simbolu tam, kas ir Jēzus, ka viņš ir mūsu barība. Viņš vēlas mums dot stiprinājumu, līdzīgi kā mums dot stiprinājumu maize, kuru mēs lietojam uzturā, lai nenomirtu, lai mums būtu spēks pildīt savus pienākumus. Ja, tad Jēzus arī jau piedzimstot un tiekot guldīts silē, parāda to, ka viņš nāk būt par barību visai pasaulē. Tad, eh, jā, jau sacīju, ka 1223. Eh, gadā eh, Svētais Francisks izveidoja pirmo Betlēmīti pavests atstāsta to, ka tas notika 1223. gada 29. novembrī. Svētais Francisks atgriezās no Romas, viņš jau ir bijis Ēģiptē, ticies ar sultānu, uh, Viņš ir eh, bijis eh, Romā, kur eh, pāvis Honorijas III ir apstiprinājis viņa klostera kārtību. Jā, tad šī klostera statūti tiek apstiprināti, un tas nozīmē, ka viņa, nu, viņš var pastāvēt kā oficiāls tāds ordenis jā, baznīcā. Un tad viņš ir ceļā atpakaļ uz savu kopienu, un viņš tad 15 dienas pirms eh, Ziemassvētkiem esot lūdzis kādam eh, vietējam eh, strādniekam, lai tas viņam palīdz izveidot Betlēmītes atveidu, kā mēs to lasam evaņģēlijos, lai viņš ar savām miesīgajām acīm var redzēt, kādos apstākļos un kādā tad arī diskomfortā ir nācis pasaulē uh, Dieva dēls, kur būtu klātesošs tad arī vērsis un um, būtu šī, šī sile un salme un vispārējais. Nu, lūk, un tad uh, arī uh, šis uh, strādnieks ir to visu izveidojis, kā Francisks lūdza. Arī vietējie cilvēki nāca apraudzīt uh, šo nu, tādu veidojumu, uh, un uh, tad arī pat uh, vietējais priesteris nolēma Ziemassvētku mīsi svinēt virs uh, šīs silītes tādā veidā, vēlreiz parādot to Euharistijas eh, nozīmē to, ka Jēzus ir kā barība eh, mums visiem, viņš nāk mūs barot, nāk eh, šajā pasaulē dot mums mūžīgo dzīvi. Un, jā, tad šī tradīcija kopš tiem laikiem ir aizsākusies un izplatījusies šobrīd pa visu pasauli. Un nu, redzam, ka arī sekulārā kultūra labprāt uzņem šo stāstu. Un eh, pāvests arī saka, tāpēc eh, eh, šī zīme, kas mums palīdz, jo mēs arī kā fiziskas, kā psihoemocionālas būtnes mums ir vajadzīgs redzamais, taustāmais aspekts ticībā. Ja tāpēc arī mēs par sakramentiem sakam, tās ir redzamas, taustāmas zīmes neredzamām žēlistībām. Ja, kad Dievs darbojas caur redzamām zīmēm, un tad arī uh, Protams, eh, šis, eh, šis sīle nebūs šis atveidojums sakraments, jā, kas mums um, dod kāds žēlstības, bet tas mums var norādīt uz ļoti daudzām lietām. Uh, tāpēc mums ir vajadzīgs uh, nu, šis vizuālais uh, aspekts ļoti, ļoti svarīgs. Uh, tas mums ir ticības dzīvē. Un tad kā evanģelizācija tas kalpo, uh, jo šis uh, skaisti šie atveidojumi, viņi uzrunā cilvēkus, tie ir kā, kā mākslas darbi un uh, cilvēki to uzlūkojot, viņus piepilda prieks. Ja, un tad uh, eh, liekas tāda vienkārša varbūt zīme, bet tāpat laikā tā kalpo kā labs evanģelizācijas līdzeklis, jo tā arī tādā autentiskā veidā atveid, uh, parāda mūsu ticības skaistumu. Ja, tāpēc arī baznīcas uh, kādreiz tika greznotas ar skaistiem mākslas darbiem, statujām, vitrāžām, gleznām, um, paši dievnam jau ir kā mākslas darbi, kā šedevri, tieši tāpēc, ka caur šo redzamo skaistumu mēs varam uh, saskatīt to ticības skaistumu, ko mums tā dāvā. Un tad, uh, kas ir tas, ko mums Ziemassvētki, Ziemassvētku šī betlēmīte, šis atveidojums māca? Tā ir, protams, kerigma. Mēs esam vairāk kārt runājuši par kerigmu katehēzēs un svētceļojumos, ka tātad kerigma uh, ir mūsu ticības pats pats kodols. Ja mums būtu šī labā vēsts, viss evaņģēlijs, visa jaunā derība, visi svētie raksti jāapvieno tādā vienā ļoti koncentrētā teikumā, tad mēs varētu teikt to, ka Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka viņš radīja cilvēku, un neskatoties uz to, ka cilvēks novērsās no Dieva, viņš nolēma nākt cilvēku vidū, pats kļūt par cilvēku, lai uh, paceltu cilvēku dievišķos augstumos, un lai dāvātu cilvēkam mūžīgo dzīvi, lai dāvātu cilvēkam prieku un eh, tādu gandarījumu par jēgpilnu eh, dzīvi. Ja, un tad tieši šis eh, atveidojums arī ir tas, kas pasludina cilvēkiem kerigmu, ka lūk, pasaules radītājs ir kļuvis par, ir pazeminājis sevi vai pazemojis sevi, var teikt, uh, par mazu nevarīgu bērnu, kuru mēs varam paņemt rokās un kurš mums atklāja to, cik tūs viņš vēlas būt cilvēkam, ka viņš pats sevi pilnībā ieliek cilvēka rokās, dāvā sevi cilvēka rīcībā. Ja, tad uh, Dievs tēvs mums ir devis brāli, kurš nāk pie mums, kurš meklē mūs, uh, lai cik tālu arī uh, mēs nebūtu un uh, lai cik apjukuši nebūtu. Tā kā uh, Eh, tad eh, tas aizkustina mūsu sirdis un eh, šīs betlēmītes var kļūt par arī tādu labu sarunas tematu, lai pasludinātu šo kērigmu. Līdzīgi kā tas ir arī ar stā, citiem Ziemassvētku stāstiem, piemēram par Ziemassvētku vecīti, arī, arī brīnišķīgs elements, ar kuru mēs varam iesākt sarunu par, par, ehm, par kerigmu, par pestīšanu, par to, ka lūk, uh, mēs Ziemassvētkos viens otram dāvinam visu kaut ko, jo pats Dievs ir kļuvis par dāvanu mums cilvēkiem un ir vēlējies dāvāt mums pestīšanu, atbrīvot mūs no visa tā, kas mūs nospiež, kas mūs nomāc, lai dāvātu brīvību. Ja, tātad mēs uzlūkojot savas betlēmītes mājās, baznīcās, citviet, mēs varam sajust, mēs varam pieskarties tai Dieva nabadzībai, kuru viņš pieņēma, lai iemiesojoties, lai būtu mūsu vidū. Nu, lūk, un eh, tas varbūt ir tāds, eh, nu, šis eh, teoloģiskais, vēsturiskais skatījums. Tagad laiks dziesmai piedāvāja tad arī iziet cauri tiem elementiem, kurus apskata pāvests, kurus mēs ievietojam Betlēmītais. Un pagaidām vēl nevienas ziņas nav no tevis klausītāji. Vai tev ir tradīcija mājās veidot Betlēmes Un, ja nav, tad tā arī uzraksti. Ja ir, tad arī pastāsti mazliet smalkāk, kāda ir šī tradīcija, cik liela tā tava betlēmīte, kas tur ir redzams, eh, kādas figūras, eh, ko tās tev nozīmē, ko tev nozīmē betlēmi, eh, ka tu to redzi baznīcā, mājās vai jebkurā citā vietā, kuru tu apmeklē, droši zvani uz ēteru 67 969 131 vai arī uzraksti īziņu uz numuru 266 77 272 vai arī raksti e-pastu studija at rml.lv. Tagad laiks dziesmai Betlēmes zvaigzne, arī viens no simboliem, kurš tiek iekļauts eh, Betlēmīšu atveidojumos. Zvaigzne, kas vadīja trīs austrumu gudros, tad eh, ļoti, ļoti ceru klausītāju uz tavu iesaistīšanos. say katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Jā, ir 9,24 eh, minūtes 4.30. decembrī, un eh, šodien runājam par eh, betlēmīšu nozīmi, kuras mēs liekam savās mājās un savos, savās baznīcās, tad jā, mums ir arī kāds zvanītājs dodu vārdu, kas mums ir sazvanījis, lūdzu. Jūs ar mani runājat? Jā. Nu, slavēts Jēzus Kristus. Es varu pastāstīt no savas bērnības. Droši. Mēs bijām pieci bērni. Un mūs, tas bija pēckara laiks. Mūsu mamīte katreiz uz gal, liels galvas bija atnesa sieniņu, uzklāja baltu gaudautu un krustiņu un ablakts. Un viss, kas bija paredzēts, tad jau arī gājām stingri. Un tad viņam visus, kā jau vajag, viņa izstāstīja un vecās un tētis. Nu, un pēc tam jau tika baudīts tas viss, un pēc Ziemassvētkiem, vai tālākā, tad es tiku izbaudījis to visu. Es uz kūtiņu aizgāju pie aitiņām, tur ļoti smaržīgi lažiņās sieniņas bija Un es pati tur ieguvos tajās laiziņās un izbaudīju, kā tas Jēzus gulēja taisnītē. Un tagad jau, ka man pašai bērni bija, es kaut ko līdzīgu darīju tāpat Rīgā dzīvoju. Sieniņu un sagatavoju visu tāpat kā bērnībā. Un, kad palika brīva Latvija, tad no Vācijas bija gatavs jau atrastas pārdošanā. Uh, padažu tirgu pētlēnītes ar visu to skatu un visu, un tad es pievienoju pa visu tā, un tā es audzināju bērnus, un tā maniem bērniem arī šogad jau lieli un visi apracējušies, un viņiem katram ir sava bezvēl. Paldies! Mūžīgi nu jums slavēts, jā. Paldies par šo uh, dalīšanos. Tad, uh, jā, kāda ir tava Betlēmes eh, tradīcija mājās vai tavā draudzē, un ko tā tev eh, nozīmē, tad droši pastāsti eh, vai nu zvanot uz numuru 67 969 131, arī rakstīziņas uz numuru 266 77 272. Māsa Meinarda raksta, ka šī ir tāda jauka tēma – Esmu augusi ģimenē, kurā nebija Betlēmas veidošanas tradīcijas. Ienākot baznīcā, sāku to veidot sākotnēji skolā kopā ar bērniem no papīra. Vēlāk ir bijuši dažādi varianti, gan pašas veidoti, gan pirkti. Visus, visaizkustinošākā līdz šim bija no Itālijas Murāno stikla maziņa, bet eh, visas figūras ar smalkām detaļām. Vēl tāda īpaša bija Betlēme, kurā viena no mūsu māsām bija izkārusi bērnu Jēzus krekliņus žāvēties – Šorīt pēc svētās komunijas lūdzos pie Betlēmītes mūsu baznīcā un vienīgā doma bija šī paldies tev, ka atnāci. Paldies, māsa, starp citu, man pašam Betlēme asociējās, un māsa Meinarda tieši asociējās ar Betlēmi, jo tad, kad viņa ar bērniem veidoja Betlēmes no papīra, tad es biju viens no tiem bērniem, ar kuriem viņa veidoja tās Betlēmes. Es mācījos pirmā klasē Un tad mums bija jātaisa no papīra betlēmītes, kuras vajadzēja pašiem griezt laukā, krāsot, līmēt kopā. Un, tā, kā, jā, tā ir tāda viena no retajām atmiņām, kas man vispār ir no sākuma skolas palikušas. Tā kā paldies mās arī par šo. Jā, tad klausītāji, kā, kāda ir tava betlēme tavās mājās un ko tā tev nozīmē? Droši pievienojies tad mūsu klausītājai, kas zvanīja vai arī uh, Eh, māsai Meinardai, kas eh, rakstīja īziņu. Es eh, tikmēr pastāstīšu par dažiem elementiem, kurus pāvests komentē savā vēstulē par Betlēmi. Viņš saka, pirmkārt jau daudzām šīm Betlēmēm fonā ir redzamas šīs zvaigžņotās debesis, kam ir arī simboliska nozīme, ja, jo tad uh, Viņš saka, ir, ir arī brīži, kad mēs paši piedzīvojam tādus tumšus e, brīžus, liekas, ka ir mūsu dzīve ir tumša kā nakts, jā, tad uh, tomēr uh, šis Betlēmes stāsts mums atgādina to, ka lai cik lielā tumsā tu nebūtu, lai kādiem pārbaudījumiem tu neietu cauri, tad tomēr uh, Dievs ir ar tevi un viņš ir uh, tavā dzīvē uh, klātesošs. Viņš eh, arī ir spējīgs atbildēt uz tavas dzīves izšķirošajiem jautājumiem. Viņš ir arī eh, spējīgs dot tev mm, nu, visu nepieciešamo, lai pārvarētu šo eh, grūtību laiku. Un pats galvenais, ka viņš tevi nav atstājis šajās grūtībās. Un tāpēc arī viņš iespējams ienāk pasaulē tumsā naktī, lai parādītu tam, ka tam ir tāda simboliska nozīme, jā, ka nekāda tumsa nav pārāk tumša, lai viņš mūs neatrastu. Un eh, tad eh, ir, eh, jā, es esmu jau dalījies, ka šajā Latīņa Amerikas kultūrā, iespējams, ka arī citās zemēs ir tāda tradīcija, un mums Latvijā mums ir, nu, pārsvarā tas uzsvars tieši uz pašu, nu, to stallīti, kurā eh, tad ir tā silīte. Jā, tur ir eh, Marija, Jāzeps, eh, varbūt kāda nojumīta, zem kuras ir tad, tā sile ar bērnu, bet Latīņa Amerikas kultūrā tad viņiem tur ir vesela, nu, es saku, piemēram, Panamā, kad mēs bijām uz pasaules jauniešu dienām, tur ir cilvēkiem tā betlēmīte aizņem mājās pusi istabas, uh, kas tur ir atveidots, un visa, faktiski tiešām visa Betlēma ir gandrīz atveidota, un tāpēc pāvis arī saka, tad mēs varam fonā redzēt, piemēram, pilsētu drupas. Ir ainavas ar pilsētu drupām, kas arī sasaucās ar kādu leģendu par to, ka tad, kad piedzima Jēzus, tad uh, Eh, Romā būtu eh, sabrucis eh, miera dieva templis, ka Jēzus tā tad jaunais miera princis, un viņš tad ir tas, kurš nes pasaulē mieru, bet šīs drupas tad arī var simbolizēt visu to nu, cilvēces salaustību, ka pirmgrēks ir ievainojis cilvēcisko dabu, ievainojis to, nu, uh, visu integritāti, kura mums bija dota harmonija kā cilvēkiem, tad Jēzus ienākot pasaulē, viņš atjauno, viņš rada jaunu, viņš rada jaunu pasauli, kur, un viņš ir ienāk šajā pasaulē, kur, kur grēka dēļ noveco, brūk, ja, bet tad viņš nāk, ir nācis radīt kaut ko jaunu, kas pastāv mūžam. Jā, tad varam arī atcerēties to Jēzus uh, līdzību par templi, kur viņš sevi salīdzina ar templi, un tāpat arī tad pēc tam baznīca tiek salīdzināta ar templi, kas pastāv mūžam. Bet mums ir uh, vēl kāds zvanītājs, kas mums ir sazvanījis, lūdzu? Slavēts Jēzus Kristus, Marks ir sazvanījis. Mūžam slavēts, prieks dzirdēt, Marks. Jā, padalīšos ar savu pieredzi par bēdlamītēm. Man, man vienmēr uh, atmiņā nāk, un tas sasilda sirdi, uh, Un tieši tad, kad atguvām neatkarību, tad pilna, pilnā Jēkabils, Jēkabilī mūsu baznīca pilnā, ka tur Ziemassākos ārā cilvēki stāvēja. Un es atceros, <clears throat> vienmēr mēs ar vecmāmu ieradāmies uz baznīcu, tad tā kā mērķis bija aiziet līdz Bētlemītei obligāti. <laughs> Jā, jātiek līdz Bētlemītei caur visiem cilvēkiem. Un, un tā kā es tiku līdz tai Bētlemītei, tad man tas bija nu, tāds liels brīnums, apbrīns šīs bēglemītes, tās figūriņas, kas skatījos, un, un tad es devos augšā dziedāt. Uh, tas vienmēr priecē, nu, kā, ka tu tuvojies, uh, tuvojies, tad tas ir svarīgi. No vienas puses, kā tagad jau tu saproti, jā, nu, tās ir tikai figūriņas, tā, bet tas ir, uh, uh tā ir skaista tradīcija, ka, caur kuru Dievs spēja uzrunāt sirdi. Es domāju, ka uh, tāpēc arī man uh, mājās tagad um, ģimenē mēs. Uh, liekam bētlimīti, es nezinu, man liekas, jau kādi četri vai ja ne pat pieci gadi pēc kārtas mēs liekam tādu bētlimīti, kas ir tāda, es viņu nopirku, viņa nav, viņa ir tāda necila, godīgi sakot, tās figūriņas nav tik izteiksmīgas nemazām, <laughs> bet mēs viņu tik un tā liekam, jo, jo vairāk man tas mēģis ir, ka tas akcentē šo laiku, tas palīdz tā kā no tiem 12 mēnešiem gadā izcelt tieši šo laiku un tā kā palīdz tādu, nu, nu sirds nostāju iegūt. Viens un otrs, protams, ka tas audzina bērnus, jo bērni skatoties jautā, kas tas ir, kas tas ir, un tu vari stāstīt. Un tad kaut kādi divi vai trīs gadi jau es esmu darījis tā, ka e, tad, kad ir vigilijas mises, ņemu mazo bērniņu jēzu, nu, pirms, pirms, e, pirms, protams, pirms e, svētās mises bērniņš jēzus nav piedzimis, ja tu stāsti bērniem to arī, jā. Ja. Bet tad es ņemu viģīlijas misē to figūriņu bērniņu Jēzus uz, uz misiju, un tad es atbraucu mājās, un kad tas bērniņš Jēzus ir bijis <laughs> kopā ar mums misē, mm. tad es viņu lieku iekšā mūsu bētlimītē. Tā kā tāda vēl tradīcija, bet eh, es tiešām tā kā palīdz, man personīgi palīdz tā kā sajust, eh, īpaši jau, kad ir tādas, nu, kaut kādas pilnas dienas, tas ir jādara, tas ir jādara, tur ir jāskrien, tas ir jāskrien. Tā kā tā bētlimīte ir Tas palīdz tā kā atcerēties, atcerēties um, šo laiku un tā kā uz mirkli kaut vai apstāties un, un nokoncentrēties un padomāt. Un vēl jā, man sieva čuksta uh, bija tā tradīcija skaista, ka iecavā, uh, iecavā mēs kopā ar priestarim Arnī, uh, viņš bija veidojis tādu tradīciju, ka līdz zvaigznes dienai mēs braucām ar svētdienas skolas bērniem un arī Brunavas draudzes bērniem. Eh, to svētdienas skolu, skolu vadīja mana sieva, un eh, mēs eh, braucām pa Bēltlemītēm Rīgā, Jelgavā, nu, un tad arī kā, padziedājām, pastāstījām bērniem. Tā ir ārkārtīgi labs, sekmīgs, man liekas, ļoti, ļoti tāds arī sirsnīgs, varētu teikt, vari to sirsnību dabūt pie bēglamības un tādu tiešām noskaņot. Un tas labs instruments priekš dieva, lai uzrunātu cilvēku sirdis. Man šķiet, tas ir ārkārtīgi skaisti. Un paldies, ka svētais Francisks eh, atsaucās šai eh, dievu iedvesmai un sāk šādu tradīciju. <laughs> Jā, paldies, Marek, tas arī tiešām sakrīt ar to, ko pāvis Francisks saka, ka eh, lai vecāki un vecvecāki tad veido tās eh, Betlēmas kopā ar eh, saviem bērniem, mazbērniem, ka tas viņiem tad arī dod to iespēju izstāstīt šo stāstu, to meditēt, to pārdomāt un eh, veidot tādu personisku attieksmi. Starp citu, tas, ko Mareks sacīja par to katehēzes grupu bērnu vadāšanu pa Betlēmēm, tad es atceros, ka arī mūsu ģimenē, kurā es uzaugu, bija tradīcija staigāt par Rīgas baznīcām un apskatīt, kādas te tās Betlēmītas katru gadu ir un tiešām arī tas eh, kaut kā ir tā palicis atmiņā. Uh, Ilze raksta, uh, atceros skaistu Betlēmi Lido. Tas bija 2000. gads, pat ir bilde atmiņai uzņemta. Paldies, Ilze, par šo atmiņu. Jā, ka tiešām var lūk redzam, ka tas arī kalpo kā evanģelizācijas līdzeklis, ka cilvēki raugās uz šo Jēzus attēlu, uz Mariju, uz Jāzepu, uh, um, arī, arī lielveikalos un uh, restorānos, um, jā, kur, kur vien mēs esam, tad uh, tas uh, liek cilvēkiem padomāt par to, kāpēc tad mēs svinam Ziemassvētkus. Varbūt viņiem arī neviens nestāstīs, tev, oh, re, kur piedzima Jēzus un tā tālāk, bet jau uzlūkojot šo ainavu, jebkurš, jebkurš uh, rietumu kultūrā viņam automātiski būs tā doma, ka jā, pareizi, Ziemassvētki taču ir eh, laiks, kad mēs svinam Kristus dzimšanu pasaulē, un tas automātiski kļūst par tādu elementu, kas uzrunā. Kā droši, droši var pievienoties Marekam, pievienoties Ilzei, eh, māsai Meinardai, kuri zvana, raksta, dalās ar savu pieredzi par petlēmēm. Paldies jums! Paldies, draugi, par eh, jūsu iesaistīšanos un par to, ka neļaujat man te vienam pašam runāt ļoti, ļoti novērtēju un ceru, ka tas arī iedvesmos citus. Tātad pavasaris pievērš uzmanību dažādiem šiem elementiem. Viņš runā par šo tumšo eh, nakts fonu, viņš runā par eh, šīm drupām, eh, kuras tad simbolizē to salauzto cilvēci, kuru ir sabojājis grēks, kura noveco, kura brūk, bet tad nāk Jēzus, kurš visu rada jaunu. Viņš rada jaunu eh, valstību, jaunu tautu, un tā ir baznīca, un eh, jau šī Dieva valstība jau ir mūsu vidū, kuru mēs esam aicināti tad eh, maksimāli darīt arī klātesošu savā ikdienā. Tad arī visi tie dabas atveidojumi, kas ir kalni un, un avoti un aitas un gani, pavas norāda uz to, ka tas viss parāda tātad jau ir atsauc uz radīšanu, ka visa radība uh, priecājas par eh, mesijas nākšanu pasaulē, un tāpēc arī nereti tad mūsu, eh, mūsu betlēmītēs ir redzami eņģeļi, eh, šī zvaigzne, kura ir rādījusi ceļu pie Jēzus, un kuri arī tad visi atdod godu savam radītājam, atdod godu Dieva dēlam. Tādu īpašu uzmanību pavasts pievērš ganiem, viņš saka, no šīm ganu figūrām arī izriet ļoti eh, svarīga, eh, svarīga nu, tāda vēsts, eh, skaista vēsts, no kuras mēs mācāmies, ka gan ir pirmie, kuri saņem šo vissvarīgāko vēsti par pestīšanu, kas ienāku pasaulē līdz ar Jēzu, un tie ir viss, nu, tādi mazākie, viss neievērojamākie tā laika sabiedrības locekļi, Nu, labi, par viņiem vēl varbūt zemāk, mazāk tiesību bija, bija bērniem, jā, kuriem vispār nebija tiesības, kuri bija pilnībā atkarīgi, bet gani, jā, viņi bija nu, tādi ārpus sabiedrības, tādi outsideri, jā, viņi dzīvoja ar savām avīm, dzīvoja kaut kur uz laukiem, jā, un tiksim, pārējā tā sabiedrības daļa bija tā kā nostāk no viņiem, un šie cilvēki tad ir pirmie, kas saņem šo labo vēsti, Jā, tāpat arī reizēm pāvis saka, tiek attēloti nabagi jā, šajās betlēmītēs, kas arī simbolizē to, ka visiem ir vieta pie Jēzus un īpaši visnabadzīgākajiem, visvienkāršākajiem arī. Taču šie gani ir tie, kas parāda to, ka visnabadzīgākie ir tie, kas pirmie saņem šo pestīšanas vēsti. Un tas arī tad ir tāda norāde baznīcai, uh, Tev un man klausītāji, mēs, kas turpinam šo Jēzus darbu, tad baznīca, tava draudze, arī tai vispirms ir jāpasludina šo labo vēsti nabagiem. Ja, tad jautājums, kā tava draudze, kā tu kalpo nabagiem, kā tu viņiem nes šo labo vēsti, jo baznīca ir patiesi stipra un patiesi autentiska tikai tad, kad tā kalpo visnabadzīgākajiem no visiem cilvēkiem, tāpēc, ka arī pats Jēzus izvēlās būt par visnabadzīgāko no visiem un tādā veidā ienākt šajā pasaulē kā bezpajumtnieks, un tad kalpojot nabagiem, kalpojot atstumtajiem, bezpajumtniekiem, tiem, kurus sabiedrībā atgrūž no sevis, tiem kalpojot, tad mēs arī varam sastapt pašu Jēzu. Jā, tad Šie arī parādi ļoti arī sakrīt ar to vēstījumu, ko šogad pāvests sacīja Ziemassvētkos eh, ganiņu mīsas sprediķī, ja, ka mums nav jābaidās pieņemt arī pašiem savu vājumu, trauslumu, nabadzību, no kuras mēs varbūt kaunāmies arī grēcīgumu, jo Jēzum tas nav šķērslis, lai tevi mīlētu. Ja, mums ir svarīgi, ka mēs spējam to atzīt, ka mēs nemēģinam izlikties labāki nekā mēs esam, uh, ka mēs esam kaut kādi, nu, ka mēs meklējam kaut kādus šīs uh, apliecinājumus savai varenībai, savam spēkam un tā tālāk. Jā, jo tāpat laikā, lūk, ir piemēram šī te Heroda pils, kur arī var redzēt kaut kur fonā aiz Betlēmītes, bet tā paliek augsta, tā paliek noslēgta. Jā, un tad eh, pāvests Francisks, viņš uh, norāda uz to, ka šī labā vēsts tiek uh, pasludināta šiem atstumtajiem, uh, Un caur to tad arī izpaužās tā mīlestības revolūcija, maiguma eh, revolūcija, ka no silītes Jēzus pasludina, ka eh, viņš pats, eh, kaut arī izskatās tāds vājš, tomēr spēcīgā veidā dalās ar nabagiem, dalās ar visu cilvēci šajā brālīgumā, un viņa, teiksim, tajā pieejā neviens nav izslēgts. Ja, tad arī uh, Betlēmītēs tur nereti mēdz būt redzamas arī citas figūras, cilvēki, kas pārstāv dažādas profesijas, galdnieks vai kalējs, kāda sieviete ar ūdens krūzi vai kādi bērni. Tad pāvests norāda, ka šīs figūras kalpo mums kā atgādinājums par to ikdienas svētumu. Ja, kad Dievs ienāk mūsu vidū, arī mūsu ikdienas darbos, un šie ikdienas darbi, kurus mēs veicam, ikdienas pienākumi, kurus mēs veicam ar lielu mīlestību, arī kļūst par tādu sastapšanās vietu ar, ar eh, Kristu. Un eh, tas arī sakrīt tad ar to eh, vēstuli, ko Pāvils rakstīja par svētumu gaudētiet eksultāti, kas arī ir pateicoties Vokseklēzi izdevniecībai iztulkota latviski. Un iesaku izlasīt šo dokumentu par to, kā mēs ikdienā varam iet svētuma ceļu. Uh, Protams, tad ir arī pats eh, Jāzeps un Marija. Eh, katrā betlēmītē Marija, kas mums atgādina par savu fietu. Lūk, es esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda, un pateicoties viņas fieta, tad pasaulē var ienākt eh, pats Dievs, ja, un līdzīgi tad arī mēs esam aicināti mācīties teikt savu jā Dievam un nepaturēt viņu sev, bet nest viņu citiem, Ja, jo tas, ko Marija dara, viņa saka savu fietu, viņa steidzās pie Elizabetes, mēs par to daudz runājām adventa laikā. Šeit arī tad Marija neslēpj bērnu, bet lūk, ļauj viņu apskatīt ganiem, ļauj apskatīt austrumu gudriem. Um, tātad arī mēs, kas esam saņēmuši šo labo vēstu, arī mums ir jāmācās nest to tālāk citiem. Un, protams, Jāzeps, kuram arī ir uh, ļoti svarīga loma, kuru bieži vien attēlo ar uh, lampu rokās vai ar um, nūju rokās, ka viņš ir gatavs doties ceļā, gatavs aizstāvēt, sargāt uh, savu uh, ģimeni, kurš ir arī pirmais skolotājs uh, bērnam Jēzum, mācot viņam amatu, mācot droši vien lasīt, rakstīt un, un visu to, ko viņam vecāki ir iemācījuši, tad arī jā, caur šīm ģimenes attiecībām mēs redzam, kā mēs varam piedzīvot to Dieva klātbūtni. Uh, Eh, savā dzīvē, un Jāzeps, kurš eh, tad, neko nesakot, vienkārši izpilda eh, dieva gribu un ieliek to ikdienas izvēlēs, kā saka, praktizē to, ko viņš saņem no dieva, tad arī varam atcerēties par to vēstuli, kuru Eh, Pāvests eh, Francisks mums uzrakstīja par eh, svēto Jāzepu, uzsākot svētā Jāzepa gadu, kuru mēs šogad tad arī noslēdzām. Tad par to, kā Jāzeps kalpo mums kā paraugs. Dodu vēl kādam klausītājam vārdu, kas mums ir sazvanījis, lūdzu. Labrīt, mans vārds ir Tekla. Es gribēju jums padalīties par Betlēmīti tieši tādām bērna acīm, kā, nu, es esmu lielos gados, bet kādreiz tādā tālā lauku baznīcā, baznīca ļoti liela, arī Betlēmīte plaša. Un man mamma mājās tādam varbūt trīskatīgam bērnam jau stāsta, kad viss gatavojas, jau Jēzus bērniņš uzliks, un mamma man apsola, uh, ka paņems līdzi, viņa dziedāja korī, un līdz ar to, nu, tajā nedēļā bija bieži baznīcā, un mani paņēma līdzi, viņa vēl man pajautā, nu, kā tu brauksi, kā tu, kā, nu, kā tu pie Jēzus pērniņa brauksi, viņš jau guļ tur silītē. Uh, Un, un es viņai saku, es ļoti gribu, ka tu man atļauj jaunās kurpes uzvilkt. Mm -hmm. Tā kā man bija nor kaut gan ziema, mēs uh, ziema augsta un tā baznīca arī ļoti augsta aizbraucam ar velpenīšiem, bet man uzvilka tās kurpes. Un pat cik vēl tā baznīca tukša, vēl jau tikai gatavojās, bet eh, man, es viņai ļoti lūdzu, lai man jāizved. Un kad esam pienākuši pie Betlīnītes, Saka, vai es varētu uzkāpt augšā tur pie Jēzus bērniņa Betlemīte plāša ļoti bagātīgi sienas salikts, varbūt vēl viss tur nav tā noformēts. Es aizēju pie Jēzus, ka mamma atļauj, jo jāpusas ir, tas ir tāds vakars, kad vienkārši tikai kora mēģinājums ir. Un es aizēju un pie tā bērniņa pieskaros un skaļi pa visu, pa, un tā noglās un pavisam baznīcu skaļā balsī saku, mani, nu mūna. Un nokāpus zemē, izmisīgi sākus raudāt to, man māma stāsta. Un viņa saka, kāpēc tad tu raudi, taču tu esi vasarā viņai es esmu teikusi, ka man ļoti žēl, ka viņam tur ir ļoti augsti. Mm. Un tā mamma to varēs nu, nomierināt. Un man no kopš tā laika tas Jēzus bērniņš ir visu dzīvi tā iespiedies sirdī. Tā betlēmīte, kad es tagad ar astu daudzās vietās, nu, pilnīgi nevienšas palīdzinu kāda betlēmīte bija tajā skaistajā lauku baznīcā. Un galvenais, ka to nes visu dzīvi kā līdzi tādu nu, ļoti mīlu un tuvu un tādu gaišu, kas vispār bija bērnībā. Nu, kā man gribējās mm, pastāstīt, kā, kā bērnam man viss tas likās. Paldies, Tēklijā, par šo uh, dalīšanos. Uh, Jā, tad tiešām tas ļauj mums <clears throat> vēlreiz apstiprināt to, ko arī saka Pāvets, ka uzlūkojot šo veidojumu, šo tēlu, tad tas runā uz mums un palīdz mums saprast tos apstākļus, kādos Jēzus tad ienāca pasaulē. Uh, Uh, <clears throat> jā, esam tad uh, runājuši par uh, tiem tēliem, uh, kādi ir atrodami Betlēmē. Protams, arī pats centrālais tēls tad ir pats Jēzus, šis zīdainis, kuru mēs tur ieliekam tad pēc vigīlijas mises vai uzsākot vigīlijas misi, kā kurā draudzē ir tradīcijas un jā, tad tas, kurš ir visas pasaules radītājs un kurš nekautrējās tomēr uh, ienākt mūsu vidū, mūsu trauslumā, atteikties no savas varenības, ja, lai, lai būtu mūsu vidū mazs trausls, ievainojums. Ja, ka tas, kurš ir radījis pasauli, ja, viņš kā mazs zīdainis, tad tā, mācās runāt, mācās staigāt, ir pilnīgi atkarīgs no vecākiem, zīžu krūti, tāpat kā visi, visi bērni, visi uh, to esam darījuši, ka tas ir liels, liels noslēpums, kuru mēs esam aicināti uzlūkot, ka lūk, visas pasaules radītājs mūsu vidū izvēlās kļūt tik mazs, tik neaizsargāts, lai parādītu to, ka mēs esam pacelti dievišķos augstumos. Un dievišķos augstumos tad mēs esam pacelti ar šīm visparastākajām, ikdienišķākajām lietām, jo tad Jēzus um, Jā, ēdot, mācoties, eh, nezinu, apgūstot amatu, joprojām ir Dieva dēls. Un tad arī mēs caur šīm visām ikdienišķajām lietām arī varam būt kā Dieva bērni, kas arī tad um, dzīvo šo Dieva um, bērna vērtības apziņu <clears throat> un pilda visus šos savus pienākumus ar to apziņu, ka lūk, es esmu <clears throat> Dieva bērns un es esmu vērtīgs Dieva acīs. Uh, Tā kā, <clears throat> lai tas tad arī, lai, lai šīs betlēmes tad iedvesmo mūs pārdomāt šos Ziemassvētku noslēpumus, lai iedvesmo mūs labāk izprast un meditēt to noslēpumu, kas ir iemiesošanās, <clears throat> un tad arī spēt to novērtēt Euharistijā. Ja, kā mēs arī minējām iepriekš, ka Euharistija, kurā Jēzus joprojām turpina nākt mūsu vidū, uh, novērtēt arī viņa nākšanu nabagos, kur arī viņš joprojām nāk mūsu vidū kā nabags, kā bezpajumtnieks, kā sabiedrības atstumtais. Ja, tad eh, šie ir tie ikdienišķie veidi, kā mēs varam piedzīvot to Dieva nākšanu mūsu vidū, un ja mēs eh, gribam saglabāt to abrīnu, uh, tad uzlūkojot tās betlēmītes, tad nekad, nekad neaizmirsīsim arī par Euharistiju, neaizmirsīsim par nabagiem, par to, kā Jēzus nāk mūsu vidū tieši šajos veidos. Tālūk, rītā atkal tiekamies katehēzē, tad um, pārunāsim pāvesta Franciska vēstījumu um, pasaules miera dienai, kuru mēs svinam vienmēr 1. janvārī. Šodien no jums atvados, liels paldies par jūsu aktīvu līdzdalību Teklai un Marekam un uh, Inesei, uh, mā, māsai Meinardai, Ilzei, jā, visiem, kur iesaistījāties, tad uh, paldies jums par uh, dalīšanos, paldies par uh, uh, to, ka esat aktīvi Radio Marija ētera līdzdalībnieki. Un paldies visiem, <clears throat> kuri atbalstat Radio Marija darbu ar saviem ziedojumiem, ar savu brīvprātīgo darbu, tad pateicoties jums arī mēs šeit uh,